فقال ابن عباس في قوله تعالى ان اشكر لي ولوالديك قال فمن شكر لله ولم يشكر لوالديه لا يقبل الله شكره وقد بلغ من بر الفضل بن يحيى عن أبيه من بأبيه أنهما كان في السجن وكان يحيى لا يتوضأ إلا بماء ساخن فمنعهما السجناء من إدخال الحطب في في ليلة باردة فلما با فلما نام يحيى قام الفضل في إلى وعاء وملأه ماء حتى ثم أدناه إلى المصباح ولم يزل قائما والوعاء في يده حتى أصبح أنا بعمر الشيباني قال حدثنا صاحب هذا الدار وأومى بيده إلى دار عبد الله قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله عز وجل قال الصلاة على وقتها قلت ثم أي قال بر الوالدين قلت ثم أي قال الجهاد في سبيل الله قدم الصلاة لتقدم طاعة الله على طاعة خلقه ولذا قال سعد بن أبي وقاص نزلت في أربع آيات من كتاب الله تبارك وتعالى كانت أمي حلفت ألا تأكل ولا تشرب حتى أفارق محمدا صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى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 anastahiki kufanyiwa wema na ihsan kushinda wazazi wako wawili falubudiyatu imanun wal walbirru amalun yani kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala ni katika iman vile vile kufanyia wema wazazi wawili ni katika al as-salih ambaye inafaidisha mtu duniani na kesho akhira na inazidi haja ya wazazi wawili pindi wanapokuwa wakubwa kwa sababu wanakuwa ni wadhaifu wanyonge wanahitaji msaada na wanataka zaidi pindi wanapokuwa wakubwa kama vile vile wewe ulipokuwa mdogo ulikuwa unawahitajia na wao walikuwa wakikusaidia kwa hivyo ndio maana wakifika katika hii daraja ya kuwa ukubwa ya kukua wakubwa na wakadhoofika wakakosa nguvu kuambia hata kalima ya uf ah hivi kuambia pia ni maneno ambaye inamkasirisha Allah subhanahu wa ta'ala katika hadith ambaye imepokelewa na Abi Bakara asema mtume sallallahu alayhi wasallam je nisiwaambie madhambi ambaye ni kubwa zaidi kubwa sana kubwa zaidi madhambi makubwa yale ambaye ni kubwa zaidi ambaye ni matatu qalu bala ya rasulullah wakamwambia ewe mtume wa Mwenyezi Mungu tuambie hiyo zao madhambi tatu ambaye ni kubwa ili tuweze tuepuke nayo Allah Mtume sallallahu alayhi wasallam akawaambia al-ishraku billah ya kwanza kabisa ni kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada uh, na chochote iwe ni kitu chochote usimshirikishe Allah subhanahu wa ta'ala na chochote dhambi ya pili ambayo inafata baada ya shirk ni uququl walidain kufanyia kutofanyia wema na kuudhi wazazi wawili wajalasa wakana muttakian mtume sallallahu alayhi wasallam akakaa alikuwa ameegemea lakini akakaa vizuri kabisa akasema wa ala wa qawlu zur yani jiepusheni na kusema maneno ambaye uongo maneno ya na shahada ambaye si ya ukweli aluququ kabirun la yakhruju minha illa bitawba aluquq yani kutofanyia na kuudhi wazazi wa, wazazi wawili ni dhambi ambaye ni kubwa mtu hawezi toka katika hiyo dhambi isipokuwa kwa tauba ambaye ni ya ukweli kabisa famin sharti tauba na katika sharti ya tauba mtu kujitoa katika hiyo dhambi ambayo uko ndani yake kama wewe unafanyia hutofanyia wema wazazi wako wadhuri na unasumbua wazazi wako na ufanyia wema wazazi wako basi bado utakuwa katika dhambi hautakubaliwa hauta, hauta uh, eh, tauba yako hata kama unafanya tauba kiasi gani وقد قرن الله وقد قرن الله الشرك بالعقوق فقال ابن عباس الله سبحانه وتعالى baada ya kutaja haki yake alitaja haki ya wazazi wawili na vile vile Allah subhanahu wa ta'ala baada ya kutaja shirk alifatilisha kutaja uh, madhambi ya kuudhi wazazi wawili na ukubwa wake anasema ibn Abbas radiyallahu anhu katika hii aya fi qawlihi ta'ala li waliwalidaik yani Allah subhanahu wa ta'ala anasema nishukuru mimi na wazazi wako wawili anasema ibn Abbas mambo matatu haiwezi timia isipokuwa kwa mambo matatu ya kwanza kabisa Allah, Allah subhanahu wa ta'ala hawezi kubali shukrani wako ukimshukuru Allah subhanahu wa ta'ala hayezi kukubali mpaka wewe umshukuru wazazi wako wawili anishkurli waliwalidaik nishukuru mimi na wazazi wako kama wewe unamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na umshukuru wazazi wako wawili basi hiyo shukrani yako ambayo unapeleka kwa Allah subhanahu wa ta'ala haina maana wala haina faida vile vile atii'u Allah wa atii'u Rasul mtii Allah subhanahu wa ta'ala na kumtii mtume sallallahu alayhi wasallam kama unamtii Allah subhanahu wa ta'ala na umtii eh, mtume sallallahu alayhi wasallam basi hiyo taa yako ya kumtii Allah subhanahu wa ta'ala haina faida vile vile Allah subhanahu wa ta'ala anasema aqimu salata wa atu zaka salini simamishe sala na mtoe zaka kama umetosheka na moja hukutekeleza ile ya pili Allah subhanahu wa ta'ala haezi kubali haezi kubali unamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala humshukuru wazazi wako Allah subhanahu wa ta'ala haezi kubali shukrani yako faman arafa hadha yajidu al-iqtiran uh, al-ajib baina ash-shirki wal-uquq yani katika hadithi mtume sallallahu alayhi wasallam alitaja madhambi matatu ambayo ni kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala na viumbe vyake na kufanyi, eh, kuudhi wazazi wawili na kusema maneno ya uongo Allah subhanahu wa ta'ala ametaja hizi hizi vitu vitatu kwa sababu yote inafanana katika sababu kwa sababu anayemshirikisha anayemshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala na viumbe vyake ba amefanya dhulma na dhulma ni kuweka kitu am, mahala ambaye sio pake kama vile alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala inna shirka la dhulmun adhim yani kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala ni dhambi iliyokuwa kubwa kabisa alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulm wamemamini Allah subhanahu wa ta'ala hawakuchanganya imani yao na dhulm ambaye ni kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala vile vile kumudhi wazazi wako wawili pia ni kufanya dhulma wazazi wako ambao wamekuzaa wakakulea wewe unafanyia wewe badala kufanyia wema unawadhulumu una unawanyima haki yao kwa sababu hiyo ni haki ya Allah subhanahu wa ta'ala ametuwekea sisi e, vile vile kuwewe kumtolea shahidi asiyokuwa kitu sio sio haki yake unamtolea haki haki ya mtu mwingine unampatia yeye hiyo pia ni dhulma iliyokuwa kubwa kubwa Allah subhanahu wa ta'ala alitaja mahali mingi katika Qur'an akiba na malipo ya mtu ambaye ni mwenye kudhulumu eh wadhalimuna alladhina amanu wa yalbi wa yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun dhulma ni eh, dhambi ambaye ni kubwa sana Allah subhanahu wa ta'ala alitaja mahali mingi adhabu yake na malipo yake malipo ya mtu kudhulumu. عن عمرو بن عن عمرو بن شيبان قال حدثنا صاحب هذا الدار واوما بيده الى دار عبد الله anasema Amr ibn As alituelezea sahibu ya hiyo nyumba ambaye ameelekeza video yake kwa nyumba ya Abdullah akasema saaltu nabiy sallallahu alayhi wasallam nilimuuliza mtume sallallahu alayhi wasallam ayul amali ahabbu ila Allah amali gani inapendeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala inapendeza amali mema ambaye mtu anatenda katika duniani yote inapendeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala lakini gani ndio inapendeza zaidi kwa Allah subhanahu wa ta'ala tume sallallahu alayhi wasallam akajibu as-salatu ala waqtiha mtu kusali sala kwa wakati wake hii ndio inapendeza sana kwa Allah subhanahu wa ta'ala qultu thumma ay akauliza baada ya hiyo baada ya kusali sala kwa wakati wake amali gani nyingine ambayo inapendeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala Mtume sallallahu alaihi wasallam akajibu birrul walidain kufanyia wema wazazi wawili qultu thumma ay kisha akauliza ya tatu ambayo inapendeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala zaidi ni amali gani Mtume sallallahu alaihi wasallam akajibu aljihadu fi sabilillah kuenda jihad kupigania vita dini ya Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala katika uh, sallallahu alaihi wasallam katika hii hadith ametanguliza sala Anasema sala ndo amali bora ambayo inapendeza kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala kusali sala kwa wakati wake qaddama salata litaqaddumi ta'ati llahi ala ta'ati khalqi alitanguliza sala kwa sababu kumtii Allah subhanahu wa ta'ala ndo inafaa kutangulizwa kumtii kutii wazazi ama kiumbe chochote kwa hivyo taa ya Allah subhanahu wa ta'ala iko mbele ya taa ya kila mtu kisha Allah subhanahu wa ta'ala amefatiliza kumtii wazazi wawili katika martaba ya tatu daraja ya tatu Mtume sallallahu alaihi wasallam akataja aljihad fi sabilillah yani mtu kupigania kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala inakuja katika martaba ya tatu daraja ya tatu kwa hivyo baada ya kumtii Allah subhanahu wa ta'ala na kutekeleza ibada ibada ambayo inafata ni kumtii wazazi wawili waqaddama birrahuma ala jihadi an-nafila Allah subhanahu wa ta'ala alitanguliza kuwatii wazazi wawili katika jihadi ya sunna kwa sababu yani kulinda wazazi wawili daraja katika uwajib ni juu zaidi katika jihad jaa rajulun ila rasulillahi sallallahu alayhi wasallam alikuja mtu kwa mtume sallallahu alayhi wasallam faqala ya rasulallah aradtu an aghzuwa wa qad ji'tu astashiruk nilitaka kupigania vita jihadi katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala na nimekuja kukushauri kuchukua istishara kutoka kwako ewe mtume wa Mwenyezi Mungu faqal tume sallallahu alayhi wasallam akamwambia halaka ummun je uko na mama qala naam akamwambia naam niko na mama faqal falzamha fa innal jannata tahta qadamaiha au tahta rijlaiha Tume sallallahu alayhi wasallam akamwambia usiende kupigania vita bali nenda ukae na mzazi wako kwa sababu pepo iko chini ya miguu yake ولكن لكي ينال العبد رضا الله فليسمع حديث حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم انت الى يطاط رضا يا الله سبحانه وتعالى بس اسكيز حديث يمتم صلى الله عليه وسلم تم صلى الله عليه وسلم انا سيما رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين رضا يا الله سبحانه وتعالى iko chini ya rida ya wazazi wawili kama wazazi wako wawili wameridhika na wewe Allah subhanahu wa ta'ala pia ameridhika na wewe lakini kama wazazi wako wawili wako na hasira wako na shida na wewe vile vile Allah subhanahu wa ta'ala pia kuna hasira na wewe Ana anabi huraira radhiyallahu anhu قال: قيل يا رسول الله من أبر من أبر قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال ثم أمك قال ثم من ثم عاد في الرابعه قال فقال ابوك ثم صلى الله عليه وسلم aliulizwa mtu gani ama ni nani anafaa kumfanyia wema zaidi na kusuhubiana na yeye zaidi Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia akamjibu sahaba kama huyu ummuk mamako qala thumma man akauliza kisha nani wa pili Tume sallallahu alayhi wasallam akamwambia ummuk mamako katika mara ya tatu akauliza nani watatu ambaye anafaa kumfanyia wema Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia ummuk mamako. Katika mara ya nne pia akauliza nani nafaa kufanyia wema? Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema abuk babako. Kwa hivyo martaba ya baba inakuja katika martaba ya nne. Daraja ya nne ndio anapata baba. Kwa sababu gani? Dhakara haqqa ummi thalathan lihaqqi al-hamli والرضاعي kwa sababu mama kuna haki tatu haki ya kubeba katika, katika tumbo yake miezi tisa na haki ya kunyonyesha na vile vile haki ya kumlea lakini baba ako na haki ya kumlea peke yake ndio maana akapewa haki moja na mama akapewa haki tatu na vile vile mama anakuwa na rehma zaidi kushinda baba mara mingi katika kisa anna mra'atan ajuzan dhahabat biha dhahaba biha ibnuha yani katika kisa iliyo iliyotendeka zamani yani mama alikuwa ni mama alikuwa na umri mkubwa sana kijana yake amechoka na yeye alipochoka na yeye akachukua akaenda na yeye mpaka sehemu ambayo kuna wanyama ili atupilie huko watasma'ul ummu aswata dhi'ab na mama akipelekwa huko anasikia sauti ya wanyama kama simba nini na chui na minginezo tume uh, Mama aliposikia sauti kama hiyo akanyamaza falamma raja'a al-ibnu wa nadima ala fi'lati. Kijana baada ya kumtupa mamake huku msituni akarudi baadaye akajutia ya kwamba ba, katika hiyo amali ambaye amefanya. Akarudi ili aende kuchukua mamake lakini ameshindwa kumwendea mamake na hiyo sura ya mtoto wake kwa sababu mtoto kama mtoto wake ameenda kumfanyia amemfanyia hivyo lakini kumuendea na kumchukua ameona haya zaidi mpaka akajaribu kubadilisha sauti yake na sura yake akamwendea alipomwendea mama akamwambia faqtaraba minha qalat lahu ya akh law samihta law samihta hunaka waladi dhahaba min hadha at-tariq fantabih alayhi la ta'kuluhu adh-dhi'ab Yaani mama kijana anafikiria kumuua mamake lakini mama anafikiria mtoto wake vipi atasalimika na hawa wanyama. Akamwambia alipomkujia na sura nyingine akamwambia ewe ndugu yangu katika Muislamu katika Uislamu eh, kuna kijana yangu mmoja amepita hivi jaribu hebu kumlinda asi asiliwe na wanyama na hali ya kuwa huyu aliyomkujia ni mtoto wake baada ya kumtupa ndo amejutia akarudia kwa hivyo mama anakuwa na rehma zaidi kushinda baba walidhalika kana asha kana salafu ashabu tam'in fima 'inda Allah wema waliokuwa waliotangulia walikuwa na tamaa kwa Allah subhanahu wa ta'ala hakuwa la yaghurruhum mansabun wala jahun an birril walidain hakuwa inawashughulisha cheo kutokamana na kufanyia wema wazazi wao wazazi wao fahadha shuraih fahadha haywatu min shuraih ahad al-a'immat al-muslimin yaq'udu fi halaqati halaqatihi yu'allimu an-nasa fataqulu lahu ummu qum ya haywa falqi ash-sha'ira lid-dajaji fayaqumu wa yatruku at-ta'lim haywa alikuwa ni miongoni wa ulama ambaye ni wakubwa sana alikuwa anakaa katika msikiti na anafundisha watu elimu siku moja alipokuwa katika elimu alikokuwa katika halaka ya kufundisha watu elimu mamake akamkujia akamwambia ewe haiwa toka hapa na uende ukawapatie kuku chakula chakula cha kuku waende wapelekee chakula kuku aiwa aliwacha hao wanafunzi ambao kwa mbele yake wamekuja kutafuta elimu na ako katika nyumba ya Allah Subhanahu wa Ta'ala anafundisha elimu akawachana na hao akaenda kuitika muitiko mwito wa mamake akaenda kupelekea sio amali nyingine bali kupelekea tu chakula kuku hiyo yote inaonyesha ukubwa wa haki ya wazazi wetu juu yetu Anasma binti Abi Bakr qalat أتتني أمي راغبة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فسألت النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم أصلها قال نعم qala ibnu ujaina fa anzala Allahu ta'ala la yanhakumullahu 'anil ladhina lam yuqatilukum wazazi mzazi anakuwa na haki ya, kuwaten, ya kumtendea mema hata kama atakuwa katika dini ambayo si ya Kiislamu ah, bali bali anabaki akiwa na haki yake Asma bint Abi Bakr bint Abi Bakr radiyallahu anha anasema atatni ummi raghibatan alinikujia mamangu hali yakuwa ananihitajia nikaendea mtume sallallahu alaihi wasallam kumuuliza je naweza kumfanyia wema mamangu mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia naam fanyie wema wazazi wako wawili faanzala Allahu mpaka Allah subhanahu wa ta'ala akashukisha aya la yanhaakumullahu 'anil ladhina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim Allah subhanahu wa ta'ala hawakatazi kuwafanyia wema wale ambaye hawapigi vita wala wale ambaye hawawatoi katika nchi zenu nyinyi kuwafanyia wema na kufanyia wema wazazi iko na faida mingi miongoni mafaida ambayo inapatikana katika kufanyia wema wazazi wawili ni sababu ya mtu kukubaliwa amali yake Allah subhanahu wa ta'ala anasema baada ya kutaja haki ya wazazi wawili anasema أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز an سيئاتهم wale ambao watakuwa na siyo sifa ya kufanyia wema wazazi wao na kufanya tauba Allah subhanahu wa ta'ala anasema wale ndo tunakuwa tunawakubalia amali yao iliyo nzuri wanatajawazu an sayiatihim vile vile tunawafutia madhambi yao na tunawasamehe madhambi yao vile vile siku moja mtume sallallahu alaihi wasallam alimwambia Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu anamwambia ukidiriki na ukijaliwa umri mrefu ukakutana na mtu anaitwa Uwais ibn Amir Uwais al-Qarni Mtume sallallahu alaihi wasallam anamwambia basi muende mwambie akuombee dua Uwais ni miongoni mwa watu ambao walikuwa katika zama ya Mtume sallallahu alaihi wasallam lakini hakuweza kuonana na Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa ajili ya mamake alikuwa amekaa na mamake peke yake alikuwa anakaa na mamake haezi toka kwa mamake anamtii anamfanyia hidma mamake hakuweza kutoka kuona Mtume sallallahu alaihi wasallam Mtume sallallahu alaihi wasallam alimwambia Abu Bakar au Umar bin al-Khattab ukionana na Uwais mwambie kuombea istighfar kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu gani? Kwa sababu yeye alikuwa anafanyia wema wazazi wake wawili na hiyo ni sababu ya mtu kukubaliwa dua yake. Istighfar yake kukubaliwa ni mtu awe anatii wazazi wake wawili. Umar ibn al-Khattab ni sahaba ambaye ni tukufu na katika daraja ukilinganisha Uwais ibn al-Qarni na Abu Umar ibn al-Khattab hawawezi kuwa sawa kabisa. Abu Bakar uh, Umar ibn al-Khattab ako juu zaidi kushinda yeye. Lakini pamoja na hayo aliambiwa aende akionana na yeye amuombe istighfar Umar ibn al-Khattab ambaye ni khalifa wa pili katika makhulafa ar-rashidin mtu bora baada ya Abu Bakar as-Siddiq ni Abu Bakar uh, Umar ibn al-Khattab pamoja na hayo ala, anaambiwa uh, amuombe msamaha ah, amuombe am, amuombe Uwais al-Qarni amuombe yeye msamaha kwa hivyo hiyo ni sababu ya mtu uh, kukubaliwa dua mtu kutii wazazi wawili na vile vile ni sababu ya mtu kuingia katika janna na pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala vile vile mtume sallallahu alayhi wasallam anasema aljannatu tahta aqdami alummahat kufanya wema ni haki eh, wazazi wawili ni haki ambayo iko juu yetu haiwezi kuwa inaanguka hata baada wao baada ya wao kutoka katika dunia na kuaga duniani ni miongoni mwa vitu ambayo mtu anafaa kufanyia mzazi wake anapoondoka duniani ni yeye kumwombea istighfar kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kutoa sadaka kwa ajili ya wao na vile vile mtume sallallahu alayhi wasallam anasema sadaka bora mtu anatoa ni mtu kum, kumpatia mtu maji na mtu kama akona uwezo na wazazi wake hawako basi anaweza toa sadaka ya maji ili hiyo thawabu ya sadaka iwe ni yenye kumfikia mzazi wake tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'ala an nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم وخصوصا منهم أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى سائر الصحابة أي أجمعين وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين يا رب العالمين اللهم انصرنا على من عادانا اللهم اجمع شملنا ووحد كلمتنا وانصرنا على من عادانا واحفظ بلادنا واصلح أولاد المسلمين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم انصر من نصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الموحدين اللهم اخذل من خذل دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الموحدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله الجليل يذكركم واشكروه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون